Χάι έξω αισθέζεις. Χάι έξω αισθέζεις πέντε εισιν, Ο οφθαλμός, χε οψίς τα χρώματα βλέπει. Σου λαμβάνει. Ότι λεουκόν, ε μέλαν, χλωρών, ε γλαουκόν, ερουθρόν, ε ξανθών, ε, ε εστί. Το ους, χε ακοέ, Tus eecus acuei, diagnoscei, eite physicus, tas fonas cae remata, eite technicus, tonus musicus. Ho nukter he osfresis, ta eus frantica cae dusosma, eosmias cae cacosmias, osfrainetai. He glosa tu huperoiu, he geusis, geuetai diaginoscei tus humus, ti glycu cae picron, trimu e oxodes, strufnon e austeron eie. He cheir, he hafe, diaginoscei toe pselafan, toe haptestai, τεν των πραγμάτων ποζότετα καί ποιότετα, το θερμόν καί ψυχρόν, χουγρόν καί ξερόν, σκλερόν καί μαλακόν, το τραχού καί λέιον, το μπερού καί κούφον.